หรือไม่ พวกเจ้าก็จะกล่าวว่า ที่จริงนั้นบรรพบุรุษของพวกเรา ได้ให้มีภาคีขึ้นมาก่อน และพวกเราเป็นลูกหลานที่มาหลังจากพวกเขา แล้วพระองค์จะทรงทำลายพวกเราเนื่องโดยการกระทำของบรรดาผู้ที่ทำให้เสียหายกระนั้นหรือ และในทำนองนั้นแหละ เราจะแจกแจงบรรดาองค์การทั้งหลาย เพื่อว่าพวกเขาจะกลับมา واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين และจงอ่านให้พวกเขาฟังซึ่งข่าวของผู้ที่เราได้บรรดาองค์การของเราแก่เขา แล้วเขาก็ได้ถอนตัวออกจากองค์การเหล่านั้น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 จึงดังอุปมาของสุนัขหากเจ้าขับไล่มัน มันก็จะหอบลิ้นห้อย หรือถ้าเจ้าปล่อยมันไว้ มันก็จะหอบลิ้นห้อย นั่นแหละคืออุปมากลุ่มชนที่ปฏิเสธบรรดาองค์การของเรา ดังนั้นเจ้าจงเล่าเรื่องราวเหล่านั้นเถิด เพื่อว่าพวกเขาจะได้ไคร่วด ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون เป็นตัวอย่างที่ชั่วช้าจริงๆ กลุ่มชนที่ปฏิเสธบรรดาโอมการของเรา แล้วก็ตัวของพวกเขาเองนั่นแหละที่พวกเขาเคยอาธรรม م ล يهد ฟะฮ ه ว ه ล ا ل م ه ت ดี ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงให้ทางนำเขาก็เป็นผู้รับทางนำนั้น และผู้ใดที่พระองค์ทรงปล่อยให้หลงทาง ชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ขาดทุน و ل ق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 โดยที่พวกเขามีหัวใจ แต่ไม่ใช้มันทำความเข้าใจ และพวกเขามีตาแต่ไม่ใช้มันมอง และพวกเขามีหู แต่ไม่ใช้มันฟัง ชนเหล่านี้แหละ เหมือนกับสัตว์เดรัจฉาน ใช่แต่เท่านั้นพวกเขาเป็นผู้หลงผิดยิ่งกว่า ชนเหล่านี้แหละ คือผู้ที่หลงหลีก وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون และอัลลอฮ์นั้นมีบรรดาพระนามอันสวยงาม ดังนั้นพวกเจ้าจงวิงวอนต่อพระองค์ด้วยพระนามเหล่านั้นเถิดและจงอย่ายุ่งกับบรรดาผู้ที่ทำให้เพี้ยนกับพระนามของพระองค์เลย พวกนั้นจะถูกลงโทษ ในสิ่งที่พวกเขากระทำและและส่วนหนึ่งจากผู้ที่เราได้บังเกิดขึ้นนั้น คือกลุ่มหนึ่ง ซึ่งพวกเขาแนะนำตัวเองและผู้อื่นด้วยความจริง และพวกเขาปฏิบัติอย่างยุติธรรมด้วยความจริง والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธบรรดาองค์การของเรานั้น เราจะจัดการกับพวกเขาเป็นขั้นตอน โดยที่พวกเขาไม่รู้และข้าจะประวิงเวลาแห่งความตายให้แก่พวกเขา แท้จริงอุบายของข้านั้นมั่นคงยิ่ง และพวกเขาไม่ได้ใคร่ครวญดอกหรือว่า ที่สหายของพวกเขานั้น หาได้มีความบ้าใดๆ ไม่ เขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากผู้ที่ตักเตือนที่ชัดแจ้งคนหนึ่งเท่านั้น أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون และพวกเขาไม่ได้มองดูอำนาจทั้งหลายแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน และสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อัลลอฮ์ได้ทรงบังเกิดขึ้นดอกหรือ และอาจเป็นไปได้ว่ากำหนดเวลาแห่งความตายของพวกเขานั้น ได้ใกล้เข้ามาแล้ว แล้วก็คำพูดใดเล่าที่พวกเขาจะศรัทธากัน หลังจากอัลกุรอานผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงปล่อยให้หลงไปแล้ว ก็ไม่มีผู้แนะนำใดๆอีกสำหรับเขา และพระองค์จะทรงปล่อยให้พวกเขา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 يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون พวกเขาจะถามเจ้าถึงวันสิ้นโลกว่า มันจะเกิดขึ้นเมื่อใด จงกล่าวเถิด ว่าแท้ที่จริงความรู้ในเรื่องนั้น อยู่ที่พระผู้อภิบาลของฉันเท่านั้น เวลาของมันไม่มีการจะเผยมันให้ทราบได้ นอกจากพระองค์เท่านั้น มันหนักอึ้งอยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน มันจะไม่มาถึงพวกเจ้า นอกจากโดยกระทันหัน พวกเขาถามเจ้าประหนึ่งว่า เจ้านั้นเป็นผู้รู้เรื่องนั้นดี จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้จริง ความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์เท่านั้น แต่ทว่าคนส่วนมากไม่รู้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 จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าฉันไม่มีอำนาจที่จะครอบครองประโยชน์และโทษใด ๆ ไว้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ตัวของฉันได้ นอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์เท่านั้น และหากฉันเป็นผู้ที่รู้สิ่งเร้นลับแล้ว แน่นอน ฉันก็ย่อมกอบโกยสิ่งที่ดีๆ ไว้มากมาย และความชั่วร้ายย่อมไม่แตะต้องฉันได้ ฉันไม่ใช่ใครอื่น

فلما أ ث ق ل د ع و الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين พระองค์นั้นคือผู้ที่ได้ทรงบังเกิดพวกเจ้ามาจากชีวิตเดียว และได้ทรงให้มีขึ้นจากชีวิตนั้น ซึ่งคู่ครองของมัน เพื่อชีวิตนั้นจะได้มีความสุขกับนาง ครั้นเมื่อชีวิตนั้นได้มีเพศสัมพันธ์กับนาง นางก็ตั้งคันอ่อน ๆ แล้วนางก็ผ่านมันไป ครั้นเมื่อนางอุ้มคันหนัก เขาทั้งสองก็วิงวอนต่ออัลลอฮ์ผู้เป็นพระผู้อภิบาลของเขาทั้งสองว่า ถ้าหากพระองค์ประทานบุตรที่สมบูรณ์ให้แก่เราแล้ว แน่นอนเราก็จะอยู่ในหมู่ผู้ขอบคุณทั้งหลาย فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون ครั้นเมื่อพระองค์ได้ประทานบุตรที่ดีให้เขาทั้งสอง เขาทั้งสองสามีพัญญาก็ให้มีบรรดาพาคีขึ้นแก่พระองค์ในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เขาทั้งสอง อัลลอฮ์นั้นทรงสูงเกินกว่าที่พวกเขาจะให้มีภาคีขึ้น พวกเขาจะให้สิ่งที่ไม่บังเกิดประโยชน์อันใด มีหุ้นส่วนกับพระองค์ ทั้งๆทที่พวกมันถูกให้มีขึ้นกระนั้นหรือ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون และพวกมันไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ แก่พวกเขา และไม่สามารถช่วยเหลือตัวของพวกมันเองได้ด้วย إ ن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون และหากพวกเจ้าเชิญชวนพวกเขาไปสู่ทางนำที่ถูกต้อง พวกเขาก็จะไม่ปฏิบัติตามพวกเจ้า ย่อมมีผลเท่ากันแก่พวกเจ้า ไม่ว่าพวกเจ้าจะเชิญชวนพวกเขา หรือพวกเจ้าจะนิ่งเฉยอยู่ก็ตาม إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين แท้จริง บรรดาผู้ที่เจ้าวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์นั้น คือผู้ที่เป็นบ่าว เยี่ยงพวกเจ้านั่นเอง จงวิงวอนขอต่อพวกเขาเถิด แล้วจงให้พวกเขาตอบรับพวกเจ้าด้วย หากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริงอัลฮุมอัรจุลยัมชูนบิฮาอัมลฮุมอัยดียบติชูนบิฮาอัมลฮุมอยุนยุบิรูนบิฮาอัมลฮุมอาานยสมูนบิฮา พวกมันคือเจเวตมีเท้าที่ใช้เดินกระนั้นหรือหรือว่าพวกมันมีมือที่ใช้จัดการอย่างรุนแรง หรือว่าพวกมันมีตาที่ใช้มองหรือว่าพวกมันมีหูที่ใช้ฟังจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงวิงวอนขอต่อบรรดาภาคีของพวกเจ้าเถิด แล้วจงวางอุบายเพื่อกำจัดฉันด้วย แต่ไม่ต้องยืดเวลาให้แก่ฉันเลยอินนวลิยัลลอฮุลลดีนัซลัลกิตาบวะฮุวะยะตวัลลัสซาลิฮีนแท้จริง ผู้คุ้มครองของฉันนั้น คืออัลลอฮ์ผู้ทรงประทานคำพีลงมา และในขณะเดียวกัน พระองค์ก็ทรงคุ้มครองบรรดาคนดีทั้งหลาย والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون และบรรดาผู้ที่พวกเจ้าวิงวอนขออื่นจากพระองค์นั้น พวกมันไม่สามารถจะช่วยเหลือพวกเจ้าได้ และไม่สามารถช่วยเหลือตัวของพวกมันเองได้ด้วย وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون และหากพวกเจ้าวิงวอนพวกมันให้ไปสู่ทางนำที่ถูกต้อง พวกมันก็จะไม่ได้ยิน และเจ้าจะเห็นพวกมันมองมายังเจ้า ทั้งๆทที่พวกมันมองไม่เห็น خذ العفو و أ م เจ้ามูฮัมหมัดจงยึดถือไว้ซึ่งการอภัยและจงใช้ให้กระทำความดี และจงหันเหออกไปจากผู้โฉดเขาทั้งหลายเถิดและหากมีการกระซิบกระซาบใด ๆ จากชัยตอนที่กำลังกระซิบกระซาบเจ้าอยู่ ก็จงขอความคุ้มครองต่อล้อเถิดแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้อินนัลลซีนัตตะกวอิดามัสฮุมตาอิฟุมมินัชชัยฏานตะดักกรูตะดักกรูฟะอิดาฮุมมุบซิรูนแท้จริงบรรดาผู้ที่ยำเกรงนั้นเมื่อมีคำชี้นำใดๆจากชัยตอนประสบแก่พวกเขา พวกเขาก็รำลึกได้ แล้วทันใดพวกเขาก็มองเห็นววอิาน و إ خ و ا ด ه م ي ุมฟิลก في ุมมาลายุกซิรูนและพี่น้องของพวกมันนั้นจะช่วยเหลือพวกมันในการทำผิด แล้วพวกเขาจะไม่ลดละ وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون และเมื่อไม่ได้มีองค์การได้มาอย่างพวกเขาพวกเขาก็กล่าวว่าฉะไหนเล่าท่านจึงไม่อุปโลกมันขึ้นเอง จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าแท้จริงฉันจะปฏิบัติตามเฉพาะสิ่งที่ถูกให้เป็นองค์การแก่ฉัน จากพระผู้อภิบาลของฉันเท่านั้น นี่คือหลักฐานจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า และนี้คือทางนำและความเมตตาแก่กลุ่มชนที่ศรัทธาและ เมื่ออัลกุรอานถูกอ่านขึ้นพวกเจ้าจงสดับฟังอัลกุรอานนั้นเถิดและจงนิ่งเงียบเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความเมตตา واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين และเจ้ามุฮัมมัดจงรำลึกถึงพระผู้อภิบาลของเจ้าไว้ในใจของเจ้า ด้วยความนอบน้อมและยำเกรงโดยไม่ต้องออกเสียงดังทั้งในยามเช้าและยามเย็น และจงอย่าอยู่ในหมู่ผู้หลงหลืมอินนัลลซีนอินดรับบิกลายัสตักบิรูนอันอิบาดติฮ์บรูนนััลอิบะด ت ติฮ و วย ن สบบิฮูนฮูวะละฮูยัส س ุดูน แท้จริงบรรดาผู้ที่อยู่ณที่พระผู้อภิบาลของเจ้านั้น พวกเขาจะไม่หยิ่งยโสต่อการเคารพสการะพระองค์ และจะกล่าวให้ความบริสุทธิ์แก่พระองค์ และแด่พระองค์เท่านั้น พวกเขาจะก้มลงกราบ